Bortxaketak, kolpeak, bortizkeri psikologikoa edo gurasuen arduragabekeria, hainbat bortizkeria mota desanditzakete auk edo nerabeek. Joan den astean Euskal Kostako Hospitale Zentroak antolaturik, midikuntza eta justiziaren hildotik landu dute gaia, islari eta adituek, Jakin Frantzia mailan gaur egun, emeretzi mila aurrek bortizkeria pairatzen dutela eta hauen artean euneko perrogeita lauak sei urte baino gutxiago badu. Baina adingabekoen kontrako violentziak beste aspektuak ere hartzen alditu, entzuten dugu Karolin Rey Salmon Pariseko Hotel du Hospitalean pediatra eta ositegietako medikoa da kolokioan parte hartu zuen. Euh, les bébés secoués, euh, les, les, les, viols sur mineurs qui sont des, des, choses assez particulières à traiter. On a un rôle d'orientation des familles, des mineurs, de prise en charge psychologique. Toute cette partie-là est essentielle. Bayonako auzitegian gazteen aurkako bortizkeria une grosse partie des violences euh, ont lieu euh, dans la cellule familiale, hein, euh, proche ou éloignée. C'est particulièrement vrai pour le ressort de Bayonne, hein, comme je vous disais. D'autres régions connaissent plus des violences de bois publique, crapuleuses ou, non. Donc les violences, on va les trouver plutôt dans un cercle familial élargi. Jakin aurren kontrako bortizkerien euneko irurugoia familian berean gertatzen dela.